Zad del Kartasun eta topaketa eta brigada berri ere Notre Dame delanden da, martxoaren hogeita lautik emanazen azen itzordua, eta hori aste bat entzat, Euskal Herria zadista, EHZ-etatik abiatu, eta dinamika oso bat osatu da, zadetik eta Euskal Herriko gune autogen auto gestionatuen artean uh, urte astapenean, frantziako gobernuak konfirmatu du, aireporturik porturik etzela izango, azkenean, Notre Dame de Landen, baina eh, bertan diren biztan ere goeroa kolokanda beti. Gurekin, brigada hortako kide den Iñaki Etxeleku, atxaldeon? Baita zuri ere, parte hon. Eta zu han baitzira hor azken ama bostegun eh, hauetan. Eh, berdin aktualitateko gai horrekin uh, bihitz, erritaren gara bat izan da hor, amarnak aurteko borroka baten emaitza, ireportu proiektu oztopatzea. Zadeko biztanlek hori nola bizitzen dute berri hori? Ah, arrasongi, arrasongi. Ospakizuna hundia izan zen, <clears throat> historikoa izan baita bekan gertatzen baitira hein hortako proiektuen eh, kontra altsatzen diren eh, mugimenduek eh, holako garaipen bat erdi estean. Eta lorturik sekulako, sekulako poza eta boskariua ukantzuten. Gero, uh, fite freskatu dira buruak, zenta gobernuaren mehatxua etorri baita, kan nahi baitu. E, boroka hortan eta guneunen salbatzeko engaiatu diren jende okupatzaileen eh, kontra, eh, oldartzeko asmotan baita iduriz eh, gobernoa, kanporatzeko, eta mehatxua horbitzen ari da. Egan abaitzen eh, negua pahastuta beharko zutela okupatzailek, okupatzailek beren baitari joan, eta espaziren beren baitari joa iten, ba... E, giren zirela kanporatzerat, mehatsua horbiltzen ari da, e, martsoa inoita amekako egana baitute. Eta pixkat hortan dira hoai, hemengo jendiak eh, hori buruz prestatzen eta arangura horrekin eh, buru gainean horaz zait. Mhm. Eh, geroa, bertakoen, bertako biztan lehentzat, ez da segurtatua, baziren proiektu ideiak, proposamenak, miskat larzaken egintzen maneran adibidez, holakoak aktualitatean dira beti? Uh, jakin behar da, badirila, mota desberdinetako jendiak hemen, baziren laborari historikoak eh, errifusatu zutenak eh, benzik eh, erostitzan beren lurak eta etxaldiak eta bogokatu direnak horren kontra. Hordian horiek, untsaraz, legearen arabera balukete baimena segitzeko beren lurretan. Mhm. Eta gero, badira onartu zutenak benziren sosa, eta sosoren truke, truke joaitia hortik. Eta aldi berian berriz eh, arganda batzuen bidez eh, lurren baliatzeko, eta partez eh, lur horiek dira okupatuak, eta horiek oso sosialtxaturik eta onarturik ez baitzuten eh, zuzena kausitzen hemen eh, borgatzailek, partez okupatzen dituztenak, Uh, beraz delako laborari horiek uh, onarturik uh, badira berriz nahi, nahi, berriz dutenak eta hor ez da argi uh, estadua ere nola jokatuko den horiek begira eta gero badira okupatzaileak eta okupatzailetan ere badira egoera askilifentak. Hemen baitira laboantxan plantatuak direnak uh, eh, jotan, naiz eta okupatu lugak, baina laboantxa bide batean, batzu ere uh, eh, emezan deklaratuak, kompazione e, beren e, ekoizpenak saltzen dituztenak, beraz hori estatuak badaki errasungi. Ez da argi horiekin ere nola jokotoko den, eta gio badira beste okupatzaileak e, etxe bat eraikirik edo, edo etxola bat eraikirik e, dutenak, eta aldi berean proiektu anitz bideratu dituztenak, eta hor behar da pentsatu alare hemen, e, bekompazione badirela bi jeria, zaden, gune okupatuan, kogia egiten duena zat guziaren zat, eta kanpo kanpoko entzat ere, e, ogia egiten duena, eh, harto beltza egiten dutena, e, eh, irin egotegi bat bada, irina hemen berian eginik, e, bada ahotz bat edo ahoztegi bat, zurgintzan ere animaleko proiektua bada muntaturik hemen, e, eraikuntzan sekulako jarkitatea e, e, ukan eta egin baitute hemen, e, mailan ere bizika intzinatuak direnak, eta eraikuntza proiektu importanteak badira, bideratuak direnak, hemen berian eta hemen kanpo ere, bohots, e, eskola bat bada, irrati bat bada, e, e, musika grabatzeko estudio bat, aniz gauza badira, gune desberdinetan antolatuak direnak, ba elkartasunez e, zadeko guzientzat, eta baita ere kanpoari begira. Eta hor ez da argi, batzuekin eta bestekin eh, nola jokatuko den estatua. Mm -hmm. Iri bat azkenean edo irri bat eh, sortu da, uh, ba, okupatzearen ondotik eta borroka horren ondotik beste irri bat sortu da, eta eh, errandu zumezara, biziak segitzen du, azkenean naiz eta mehatxua orden, kanporaketarena, ambazada deitzen den egoitza baten eraikitzen ari zarete ere, han, hasteuntako brigada ere hortik doa, nazioarteko etxola intergalaktikoa, orduan, zer da eraikin horren helburua? Ba, helburua da, zaden berian izaitia gune bat, aski haundia, jendean itzen errezibitzeko gaitasuna izanen duena, eta eh, mundu mailako herri borroken eh, leku bat eh, izan elitakena. Egan nahi baitu, ba, aniz gauza difenten errezibitzeko, izan diten konferentziak, bilkura haundiak, formakuntza leku bat, sukalde bat izaren du, beraz, apairu haundien egiteko. Hala, funtzio anitzetako eraikin baten egitea da helburioa, Uh, aski haundia dena, eh? uh, arat metra luze, hamar metra largo, eta kortan egira, joan den udan abiatu zen, e, xantier hau. E, jakin behar da ere, hunen e, eramaiteko zaden berian den jakitate, jakinduria anitz baliatu dira. Kompasione, egurra, e, egurrezko egitura bat baita, zurtate guzia. Egurra zadetik heldu da. E, zadeko oianetik, hemen berian e, moztuak, taulak eginak, e, zurtadura muntatia eta eltsatia. Teilatia ere, e, eh, isolazio guzia, eta hortan nahi gira horren txegitzen, joan den udean berazutik ezagri zen, teilatua jarri zen, isolaturik, eta horri pareten egiten, konpasione para, lastoz, lastozko paletak, eh, pa, paretak, eh, gizustatu behar direnak, eta gero bustinarekin ere eh, emokatuko direnak, eh, ala, emengo jakitatearekin, parada baitugu ere menturaz ofizio horietan, <clears throat> hain trebe edo <laughs> jakitunez girenek ere gauza horien ikasteko, eta molde paregabe bat ere jendiaren ezagutzeko, zenta hor hogoi eh, bat lagun bagira egun uziz eh, xantirean ibiltzen girenak, hor badira hego eta ipar euskal erritik ginak, bretain, bretainatik etoriak, zabeko jende batzu, baita ere pasaiako direnak, eta entzun baitute horren berri, eta nahi izan baitute parte hartu, beraz hor ere da, elkar ezagutzeko eh, parada ezin hobea, duda egabe, eta zadeko jendearekin ere egoitean nahiz eta zadekoek Eh, baduten ere beste arrangurarik eh, guai mehatxu hori dela kausa. Ba -hmm. Justuki mehatxu hori kontutan harturik ere, da eraikitzen segitzen duzu, eh? Ba, badu daigabe, eta nolazpait zaden den ispirituan uh, sartzen den gauza bat da. Kompazione, heldu den uh, apilain lehenian, deituak dira zadeko sustengu talde guziak, eh uh, bazok du eskualde guztietarik e, etortzen direnak eta hor egun oso batez e, izanen dira hamarnak santier zat guztian eh segitzeko eraikitzen segitzeko guneen garatzen eta erakusteko egotu nahi dutela hemen eta hemen nahi dutela segitu hemen e, badela bizi bat zutik ezarri dena eta bizi horrek segitu behar dela beste gizan ere apilain zazpita sortzian izanen dira sustengu komite desberdinak ere deituak, lan hortan segitzeko, eta ambazadara hortan sartzen da. ambazada <clears throat> ere egina da, ba, proiektu horrek eh, bere egoak jarditzen hemen, eta gero bat izan dezan eh, zaden, izan dadin gune hori e, eh, errezibitzeko gaitasuna dien leku bat, eta baita ere e, hemengo jendek, zadeko jendek, baliatzeko gizan izan dezaten leku hori uh, duela bizpa iru urte, abiatu zen hor uh, Euskaldun eta Zadisten arteko trukaketa hori, eh, holako elkarlanak, holako trukaketak uh, zertarako? Frangoa berazgarriak baitira, Euskaldiria zuzenean festivalarekin abiatu zen uh, agemana, Zadeko jendiak ukan baitzen gomita ere eskoalegirat eta eskoalegirat zuzenean festivalaren karietarat hemengo dinamikaren berri zabaltzeko. Okupazioarena, auto, autogestioarena eta hor sortu da harreman bat, eh, harreman azkara, eta hortik ere eh, zadekoek ikusi baitute Euskalegiko egalitatea zer zen, Euskalegian zer egiten zen, zer dinamika mota bazen, horretan ere interesaturik eh, agertu dira, eta harreman horrekin segitzeko nahiarekin, Geroztik ere, gazteizko errekale hor, hauzo okupatuko jendeekin harremana sortu da joan den udan ere hortiren eh, errekale horrekoak, eta ditekoak dira ere berriz ere ambazadaren txantieruntat eh, asteuntan berian. Eta hor nahi da ere, eh, holako adiskidantza bat edo senidetze bat egin birazkatze bat bilekoen artean, eta segitzen du naturalki, harreman hori sortu da naturalki, eta bartak bestearentzat duen interesaren haritik hortan segitzeko. Hala ehm, ala ere, galera bat eh, ikusi dira artikulu hainitz hor uh, Zada Zertan den eta erdiko bide famatu hori berrizideki dela eta uh, nola pasatzen da hor aldaketa hori bideetan adibidez edo azkenean uh, Zadean berriz diendea sartzen dela, etzena sartzen gehiago edo nola pasatzen da hor. Oren, bidea ez dute oino arras uh, konpondia, departamendua da idurizari obretan. Jakimera da bide horren bi puntetan eh, badirela eh, jan narmak eh, andana egia erteko. Mm. Erteko sei edo zazpi furgon egun osoan eta gauaz ere egoite direnak hor. Zaintzen eta barandan, biztan dena ere hain segur komunikazio mota bat dela, mehatxuaren berri emaiteko egun guziz, sekulana antziaga, antzia balute hemenguek. Eta egitekoa denaren mentura ere erakusteko, hain txegur. E, bon, hori da, bide hori ez da agas e, bukatua, eta, eta gero e, giro aldetik tensioniak badira, baita beldu gori, e, espultsuaren beldu gori, eta, eta baita, beti izan baita ere ez da baita bat, hau, denek beren iritzia emaite maitute, biztan dena badirela ez da ere, nola jokatu behar den, nola prestatu behar den, eta bizka bat hortan da, girua. Bon, dena den beraz aste honetan, um, hor, uh, azadaren baitan uh, Euskaldunak izango dira, trukak eta aste bat ere hor antolatu da, itzaldiak eta badira ez, naski? Bai, ba, ba, ba. hori antolatua izan baita uh, eskualeriko eta bretainiako uh, bai zaden sustengu taldean, eta baita ere bretainiako... Uh, herri askapen mugimenduko uh, eh, jendeik bat. Arabera nire pentsatu horregin entziren konferentziak. Kompazione osteon argatsuntan berian uh, Bretainiar eh, mugimenduko kideak ginen aipatzerat uh, aldeko mugimenduaren historian uh, uh, fasismoaren kontra, fasismoarekin eta fasismoaren kontra izan diren um, mugimendoi buruz eh, pundu bat egiteko eta eakusteko ere zertan diren mugimendu desberdinak. Eta eh, ostira lagatxean, eh, Joseba Albarez etoriko da eskualegitik, beraz e, eskualegiko herri mugimenduko eta desobentzia sareko kidea, eta hor pundu bat eginen du Josebak, e, bereziki Espainio Estatuan errepresio mailan plantan eman diren neugi desberdinei buruz, eta izan diren uh, eh, jasarpen mota desberdinak azken urte hauetan, aipatuko dauzkigu, horre hemengo jendeak ikus dezan uh, bezertan den, eh, eskualeriko dinamika, desobintzia sare hori, eta baita ere errepresioa nola, nola erortzen den, eta nola jasaiten duten uh, militante andanabatek besteak beste uh, mozaldeitu lege famatu horrekin. Mm. Notre-Dame de landetik, beraz, eh, inaki etxeleku gurekin, eh, zadetik, ordoan atxalde untako, eh, zer duzu lana? Odean, behar dugu segitu uh, lasto, lastoaren bauzatzen, mm -hmm. beita lan egetxa, uh, jarri behar baitira, segitzen dugu ere uh, zurezko egituren jartzen, anitz berinezko lehiota ezagri behar baititugu, Hara, eta aldi ere egira lugaren uh, zilatzen ur pasabideen egiteko, ordean ikusten duzu, uh, ez gira batean eatzen. Obe, ebe mile esker eta bestaldi arte ordean? Ez